Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 5, 1947 Ang kapanganakan ni Bishop Zacharias Jimenez Isinilang si Bishop Jimenez sa Inabanga, Bohol. Sa edad na labing walo, pumasok siya sa Immaculate Heart of Mary Seminary sa Tagbilaran, Bohol. Kinuha naman niya ang kanyang AB Philosophy at Theological Studies sa Seminaryo Mayor de San Carlos sa Cebu City. Naordinahan siyang pari sa edad na 25 at naging obispo sa edad na 47. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.